Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 772. Karlo, franački kralj koji od prosinca prošle godine, kada je u do danas nerazjašnjenim okolnostima umro njegov brat Karloman, sam vlada zemljama koje sinovima ostavio otac Pipin Mali, kreće na prvi veliki vojni pohod. Karlo Martel, Karlov djed koji je vladao franačkim zemljama prvo kao majordom kraljeva iz dinastije Merovinga, a nakon toga i kao de facto vladar, utemeljio je praksu stalnog ratovanja koja je počinjala u oči ljeta. Zadnji kraljevi iz dinastije Merovinga u povijestu ušli kao slabi vladari, Karlo Martel kao majordom nametnuo se kao moćni ratnički vođa koji je počevši od 715. godine vodio stalne vojne pohode i nikada nije izgubio rat. Zbog takvog načina vladanja dobio i nadimak Martel Čekić. Karlov primjer morali su slijediti njegovi sinovi Karloman i Pipin Mali, Karlo Martel umro je 741. godine. Karloman i Pipin podijelili su franačke zemlje. Godine 747. Karloman je otišao samostan i Pipin je kao majordom sam vladao franačkim zemljama. Godine 750. Pipin je odlučio prekinuti s pretvaranjem. zadnje kralja iz dinastije Merovinga, Hilderika III. svrgnuo je s vlasti i poslao u samostan, a sam se okronio za kralja Franaka. Kao i otac, on je ratovao svake godine. Carlo Martello svojoj je Provansu, odbio arapski pokušaj prodora kod Poatjea, zauzeo Friziju i ponovno uspostavio franačku vlast nad Alzasom i Akvitanijom. Pipin Mali osvojio Alemaniju, prodro u Italiju i do kraja podvrgnuo Akvitaniju. Godine 772. Karlo je krenuo putem koji su utabali njegov djed i otac. Krenuo je u svoj prvi veliki ljetni pohod. Chris Wickham u knjizi Nasljeđe Rima, povijest Europe od 400. do 1000. piše. Četiri se područja ističu u Karlovim ratovima. Prvo je Saska, sjeverni susjed Franačke i mjesto pograničnih ratova koji su se vodili više od dva stoljeća. Saska je bila poganska. Također nije bila jedinstvena država, već kolekcija malenih plemenskih teritorija koji su se okupljali na godišnjoj skupštini i prema potrebi i izboru borili u većim ili manjim skupinama. Karlo je 772. odlučio osvojiti Sasku. Počeo je programatski pljačkanjem glavnog saskog kultnog središta Irminsula i odvoženjem bogatog plijena, ali trebalo mu je više od 30 godina da završi taj posao. Saska je bila teška za pokoriti, zato što je bila razjedinjena i postala je poprište velikog nasilja, ne samo zbog 4500 saskih zatočenika, koji su 782. pobijeni nakon jednog franačkog poraza. Ubijanje oko 4500 saskih zarobljenika odrubljivanjem glave u jednom danu daje sliku o ratu kakav je Karlo vodio protiv Sasa. Karlo nije nastojao samo pokoriti Sasku, on je namjeravao i pokrstiti treba će 30 godina da se pokori Saska. Ti su pohodi obilježeni pljačkom, primirima i prekršajima primirija, uzimanjem talaca, masovnim ubojstvima, prisilnim preseljavanjima Sasa i pokrštavanjem koje su pratile drakonske kazne za povratak poganskim običajima. Ratovanje od 772. do 804. doniće Karlu teritorij između rijeka Rajne i Labe. Pohod protiv Sasa bio je najkrvaviji, ostala tri velika pohoda ipak su bila lakša. Godine 750. Pipin Mali poslao je papi Zahariju dva zaslanika koji su nosili pismo u kojemu je franački majordom pitao papu ovo pitanje. Je li mudro imati kralja koji nema moć kontrole? Papa je odgovorio, bolje imati kralja sposobnog da vlada. Apostolskim autoritetom dopuštam da se okruniš za kralja Franaka. Nakon tog pisma Hildarik III. otpravljen je u samostan, a Pipin se okrunio za kralja. U studenom 753. papa Stjepan II. prešao je preko alpskih prijevoja kako bi zatražio zaštitu i potporu franačkog kralja. Sljedeće godine u opatiji Saint-Denis kod Pariza Stjepan je pomazao Pipina i njegove sinove, Karlomana i Karla, za kralja i njegove nasljednike. A franački kralj je s vojskom papu dopratio do Rima. U tom praćenju Pipinova vojska žestoko se sukobila s Langobardima. Karlo je nastavio tamo gdje je stao njegov otac. Chris Wickham piše. Drugo područje ratovanja bila je Italija i to je bio jednostavni zadatak. Godine 773. Karla je za pomoć zamolio papa Hadrian I, baš kao što je to učinio Stjepan Pipinu Malom. Ovoga puta Karlo je išao do kraja i 773. na 774. pripojio kraljevinu Langobarda u neuobičajenom ratu koji se vodio i u ljeto, ali i u vrijeme zime, iako je nekoliko Karlovih savjetnika, među njima njegova majka Bertrada i rođak Adalard, bilo protiv toga. Opet je bogatstvo teklo na sjever u Karlovu riznicu. Italija ipak nije apsorbirana u franačke zemlje, kako je to napravljeno sa Saskom i kao što je to već učinjeno sa Alemanijom i Akvitanijom. Karlo je uzeo titulu kralja Franaka i Langobarda. To je odražavalo činjenicu da je Italija zasebna, te da je Pavija, kao jedina u Karolinskom kraljevstvu, ostala zasebno političko središte. Nisu svi Karlovi pohodi vodili prema pobjedi. Godine 778. on je vojsku poveo u pohod prema dolini rijeke Ebro, na sjeveroistoku Piranejskog poluotoka. Kao i u pohodu na Italiju, Karlo je svoju vojsku podijelio u dvije kolone i prešao je lanac Pireneja na dva mjesta. Jedna je kolona išla prema istoku kako bi se Zaragozi prišlo preko Barcelone. Druga je kolona, koju je vodio sam Karlo, išla zapadnim krajem planina. Pohod je završio neuspjehom. Karlova vojska nije puštena u Barcelonu Barcelonu, Zaragoza je također odbila pustiti Karlovu vojsku. Karlo se s vojskom morao povući i u prijevojima Pirineja začelje njegove vojske napali su Baski, koji su uništili zaštitnicu Franačke vojske. Na trećem ratištu Karlo je bio puno uspješniji. Bavarsku je zauzeo puno lakše. Chris Wickham piše. Vojvoda Tasilo III. počeo je kao štićenik Pipina III., brata Karlove majke, kojemu je Tasilo kada je 757. postao punoljetan prisegao na vjernost. Ali on je 763. prestao sudjelovati u Pipinovim ratovima i dva je desetljeća vodio nezavisnu politiku. Bio je posebno blizak zadnjem langobarskom kralju Dezideriju. Nakon 781. Karlo Veliki pokušavao ga je dovesti u red i 787. zaprijetio invazijom. Plemstvo je Tasila uvjerilo da kapitulira i on je postao Karlo vazal ili prisegnuti sljedbenik. To ipak nije bilo dovoljno i 788. on je zbog nelojalnosti bio žrtva namještenog procesa. Sud sastavljen od Franaka, Bavaraca, Langobarda i Sasa, rijetko zazvana slika multietničke suradnje, osudio ga je na smrt. Karlo Veliki onda je promijenio tu presudu u prisilnu pokoru i Tasilu je, poput Hilderika 751. obrijana glava te je zatočen u samostan. Godine 568. kada su Langobardi na poziv bizanskog vojskovođe Narzesa otišli iz Panonije u Italiju, Avari su postali gospodari tog područja. Avari su u Europu došli iz Azije. Njihova se postojbina nastavlja u područje od Koreje do planinskog lanca Tian Shan. U šestom stoljeću altajski Turci ruše avarsku državu i oni kreću putem kojim su Huni došli do Europe. Bizanski carevi Justinijan i Justin II odbijaju dopustiti naseljavanje Avara južno od Dunava i oni se rasprostiru od Azovskog mora do Šleske. Avari na tom putu pokoravaju Hune, Bugare i slavenske Ante. Sa Slavenima osnivaju savez. Nakon što su zagospodarili Panonijom, Avari i Slaveni 582. zauzimaju Sirmijum, ključnu bizansku točku obrane na Dunavu. Nakon pada Sirmijuma, Avari i Slaveni prodiru unutrašnjost Balkanskog poluotoka, a Avari dolaze u sukob s Bavarcima, Langobardima i Francima. Krajem 8. stoljeća Karlo Veliki odlučio konačno slomiti Avare. Chris Wickham piše. Zauzimanje Bavarske postavilo je granicu Karolinga na istok prema zemljama Avara i avarski ratovi počeli su u 791. godine. Avarska snaga bila je puno manja od one s početka 7. stoljeća, ali bogatstvo avarskog kana i dalje je bilo golemo. Godine 795. na 796. tri su vojske poslane na istok prema avarskoj vladarskoj rezidenciji Ringu, smještenom negdje na mađarskoj ravnici. Pljačkanje ringa dalo je tako golem plijen da je on obogatio Karolinge i njihove magnate, uključujući i papu. Kroničar Karlovog života Einhard napisao je u životu Karla Velikog da se nitko ne može prisjetiti rata koji ih je ostavio bogatijim ili bolje opskrbljenim. Avari nisu pokoreni, ali su se brzo raspršili. Tri od četiri Karlova velika rata, ratovi protiv Langobarda, Bavaraca i Avara, doveli su franačku moć na jugoistok Europe. Tamo će Francija odigrati ključnu ulogu u hrvatskoj povijesti. Negdje između 780. i 787. godine Franačka vojska zauzela je Istru. Do 805. Franačka vojska intervenirala je oko Venecije i uspostavila nadzor nad područjem sjevernog Jadrana. Pad avarskog kaganata i gušenje pobune preostalih havara 799. godine spustile su Franačku vlast sve do Panonije. Najkasnije 802. godine Franci uspostavljaju vlast na području Karantanije i Gornje Panonije, od utoka rijeke Enz do ušća Drave u Dunav. Franački prefekt tog područja bio je podređen prefektu Bavarske. Ta dva pravca franačkog nadiranja doveli su Karla Velikog, koji je na Božić 800. okrunjen za cara Rimljana, u sukob s carem Istočnog carstva, Bizanta. Taj će sukob odigrati ključnu ulogu u hrvatskoj povijesti. 9. stoljeće bit će za nju prijelomno govori profesor dr. Neven Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Razdoblje oko godine 800. je upravo prijelomno razdoblje na ovim prostorima. Do samoga kraja 8. stoljeća e, čini se da Bizant vlada Istrom, vlada čitavom istočnom jadranskom obalom i vlada određenim teritorijem u unutrašnjosti. Primjerice, pretpostavljamo da je Knin bio u vlasti carstva, ali teško je reći nešto o dubljoj unutrašnjosti jer tu doista podataka niti pravih tumačenja za sada nema. Boka Kotorska je recimo bila u vlasti carstva, jedno širo područje oko Boke. To se počinje mijenjati sa jačanjem e, Franaka, Franačkog kraljevstva pod Karlom Velikim, koji prvo osvaja Istru, dakle na samom početku posljednje četvrtine osmoga e, stoljeća, a onda započinje rat protiv Avara, osvaja Avarski kaganat, dakle panonski e, prostor i e, tako zapravo i sa sjevera i sa zapada dolazi na granice Dalmacije. Očigledno je bila namjera Karla da prisvoji i Dalmaciju i na taj način zapravo objedini ono što je nekada bilo zapadno rimsko carstvo u mjeri u kojoj je to tada bilo moguće, pošto je naravno Pirinejski poluotok bio u vlasti Arapa, Britaniju nije mogao osvojiti, ali uglavnom jedan dobar dio carstva da. Bizant se tome odupro, Karlo je čini se imao više uspjeha na kopnu, Bizant je imao jaču mornaricu, vi ne možete osvajati priobalne gradove ako nemate mornaricu i tako je napokon došlo do sklapanja Ahenskog e, mira kada je podijeljeno podijeljene su zone utjecaja na taj način da je Bizant zadržao dalmatinske gradove i otoke, ali ništa od unutrašnjosti više e, i zadržao je na sjeveru Jadrana Veneciju. Istra je ostala u vlasti Franaka kao i zapravo cijelo područje kasnije Hrvatske. To je jedan izuzetno važan e, mirovni ugovor koji je imao rekao bih, dugotrajne reperkusije na hrvatsku povijest, jer su tada politički dalmatinski gradovi odvojeni od zaleđa, stvorena je ta bizanska Dalmacija i ona će u ovom ili onom obliku perpetuirati zapravo sve do pada Venecije koncem 18. stoljeća. Ahenski mir između franačkog cara Karla Velikog i bizanskog ili istočnog cara Mihajla I. Rangabea sklopljen je 12. siječnja 812. godine. Mir je trebao riješiti probleme nastale franačkim prodiranjem u Italiju i na Balkan, te Karlovim krunjenjem za cara Rimljana na Božić 800. godine u Rimu. Uvjete mira donosi franački kroničar Einhard. Car je Nikefor, nakon mnogih i pobjeda u provinciji Mezi, zametnuvši rat s Bugarima, poginuo, a Mihajlo, njegov zet, postavši car, primio je u Carigradu poslanike Karla, koji su bili poslani Nikeforu, a poslao je protospatarije Arsafija i Teognosta i po njima potvrdio mir koji je započeo Nikefor. U Ahenu, naime, kamo su došli caru, primivši od njega u crkvi isprave o miru, po svom običaju na grčkom jeziku pjevali su laude, nazivajući ga carem i kraljem. Na povratku došavši u Rim ponovno su primili u crkvi svetoga Petra apostola od pape Lava istu ispravu o ugovoru ili savezu. Mir u Ahenu dao je suverenitet Karlu Velikom nad Dalmacijom ili Burnijom, Bizantu je ostao suverenitet nad gradovima uz more i nekim otocima. Dva su carstva razgraničila sporno područje. Natjecanje dviju sila ranog srednjeg vijeka oko Dalmacije ili Burnije nije se samo vidjelo kada je u pitanju politika ili vojna sila. Dva su se carstva natjecala i oko pokrštavanja. Car Konstantin VII Porfirogenet u svom dijelu o upravljanju carstvom daje tri verzije pokrštavanja Hrvata. U glavi 31. tog dijela nalazi se ova verzija. Neko vrijeme pak su i Hrvati u Dalmaciji podvrnuti Francima, kao i ranije u njihovoj domovini. Franci su pak prema njima bili tako okrutni da su ubijali Hrvatima dojenčad te bacali psima. Budući da to Hrvati nisu mogli od Franaka podnositi, pobunili su se protiv njih i ubili arhonte koje su imali od njih. Zato se na njih digla iz Franačke velika vojska, i pošto su međusobno sedam godina ratovali, kasno i s mukom pobijedili su Hrvati i poubijali sve Franke i njihova arhonta, nazvanog Kocilis. Otada su ostali samostalni i slobodni, pa su iz Rima zatražili sveti krst i poslali im biskupe i pokrstili ih za vlade Porina, njihova arhonta. Ponovno, Konstantin Porfirogenit je ključan izvor uh, uz tomu Arhidžakona moramo ponoviti, dakle radi se o autorima koji su pisali puno vremena nakon onih događaja koje oni navodno opisuju. Dakle, imamo već i radi toga razloga sumnjati u vjerodostojnost tih njihovih pripovjetki. No naravno ponovno imamo i arheološki materijal tu koji nam možda baca puno jasniju sliku. E, smatralo se nekada prije da sljedeći tom Riđakona i njegovo pisanje da su Hrvati pokršteni u 7. stoljeću. To na neki način potvrđuje i Konstantin koji tvrdi da je to se dogodilo u doba cara Heraklija. No, već je Ferdo Šišić, e, dakle početkom 20. stoljeća izrazio skepsu e, u takvo tumačenje. On je smatrao da je puno vjerojatnije da su Franci pokrstili Hrvate kad su ovladali ovim područjem i danas e, je to prevladavajuće mišljenje. Dakle, Franci kad osvajaju ove krajeve, oni organiziraju ovdje političku vlast koja nije postojala prije toga. Tako nastaje kneževina koja će vrlo brzo postati Hrvatska kneževina, kad Hrvati njome ovladaju samostalno i u tom procesu stvaranja političke vlasti se dogodio i proces pokrštavanja jer u to doba išlo je jedno s drugim, rekli bismo, u paketu. Najveći utjecaj očigledno su imali svećenici koji su dolazili sa područja Sjeverne Italije, dakle Akvilejske patrijaršije i Milanske nadbiskupije, možda i iz područja Beneventa, ali to ne znači da na neki način i Bizant nije sudjelovao u pokraštavanju. Ponovno Konstantin Profirogenet tvrdi kako je njegov djed Bazilije poslao svećenike koji su onda pokraštavali Slavene u Dalmaciji, a u prilog tome bi mogla ići pojava glagoljice, dakle glagoljica kao proizvod e, bizanske misije koja je bila upućena u Veliku Moravsku na područje današnje Češke i koja je trebala Slavene pokrštavati ili evangelizirati na slavenskom jeziku koji bi njima bio razumljiv. Braća Konstantin, kasnije Čiril i Metod, rođena su u Bizanskom Solunu. Konstantin je rođen oko 827. metod oko 815. godine. Braća su bila sinovi vojnog zapovjednika Lava, koji je bio zamjenik stratega solunske teme. Metod je dobio pravno obrazovanje i krenuo u politiku, Konstantin se posvetio znanosti, postao knjižničar Carigradske patrijaršije i profesor filozofije na Magnauri, visokoj carskoj školi gdje se školovala elita istočnog carstva. Konstantin je imao iskustva i u misionarskom radu i diplomatskom poslu. Godine 850. dvor ga je poslao među Saracene ili Arape na dvor kalifa Mutavakila u Samari. Konstantin je imao sjajan dar za jezike. Slavenski je zajedno s bratom naučio još za djetinstva, jer su oko Soluna živjeli naseljeni Slaveni. Ostale je jezike učio ili iz knjiga ili na misijama. Metod je iz svjetovnog života otišao u samostan, bilo mu je dosta politike. U samostanu mu se pridružio i Konstantin. Florin Kurta u knjizi Jugoistočna Europa u srednjem vijeku 500. do 1200. piše. Uskoro nakon povratka u Carigrad, nakon ubojstva Teokista 856. i dvorskog udara koji je s vlasti uklonio caricu Teodoru, Konstantin se pridružio bratu Metodu u samostanu na planini Olimp, gdje je ostao sve dok Fotije nije 858. postavljen za patrijarha. Ubrzo nakon toga dva su brata došla u Carigrad i 860. upućeni su na Hazarski dvor, možda kako bi predložili neku vrstu zajedničke bizantsko hazarske akcije protiv Rusa iz Kijeva, koji su te iste godine napali Carigrad. Na svom putu do Itila na Donjoj Volgi, gdje se prebacio Hazarski dvor, Konstantin i Metod zaustavili su se na Hersonezu na Krimu. Dok su bili u gradu, Konstantin je otkrio relikvije svetog Klementa, drugog biskupa Rima, i napisao je propovjed o otkriću. Također je tamo naučio hebrejski jezik i pismo. Konstantinov dar za jezike bio je ključan za sljedeću misiju braće, zbog koje će Florin Kurta u svojoj knjizi nazvati Konstantina i Metoda možda najvažnijim osobama rane srednjovjekovne povijesti jugoistočne Europe. Razlog za to je njihova misija u Moravskoj, u kojoj su prema žitju metodovom upućeni jer je slavenski vladar Rastislav poslao iz Moravske poslanike caru Mihajlu kako bi zatražio bizanske misionare koji bi pokrstili ljude u njegovoj kneževini. Rastislav je to najvjerojatnije učinio kako bi se oslobodio utjecaja Franačkog carstva i njemačkih svećenika. Car je u Moravsku poslao Konstantina i Metoda koji su tamo došli 863. i ostali četiri godine. Jedan od rezultata tog misionarskog rada je i stvaranje glagoljice, te prijevod na makedonski slavenski najnužnijih knjiga. Evanđelje za misna čitanja, jedan zakonski tekst i najnužnije obredne knjige za zajedničku molitvu. Tu ne bio kraj utjecaju braće Konstantina i Metoda. Dakle, braća Konstantin i Metod su vodili tu misiju i Konstantin je onda stvorio pismo Glagoljicu koja se proširila po slavenskom svijetu, ali je vrlo brzo bila zamijenjena u većini zemalja čirilicom, dok je u Hrvatskoj ipak ostala dugo vremena u uporabi glagoljica, mada naravno i čirilica u Hrvatskoj također srednjovjekovnoj postoji, može se pratiti već od najranijih glagoljskih spomenika pojedina čirilska slova. Dakle, ponovno vidimo miješanje utjecaja istoka i zapada, ali od samih utjecaja možda je važnija jurisdikcija, crkvena jurisdikcija, dakle tko je imao crkvenu vlast u ovim krajevima. Dalmatinski biskupi su bili osim u jednom vrlo kratkom razdoblju u 9. stoljeću, podložni Rimu i oni su prihvaćali Rim. Dakle, politički su bili pod Bizantom, ali crkveno su bili pod Rimom. Franci su pak, kad su osvojili ove krajeve, podredili ih akvilejskom patrijarhu. Akvilejski patrijarh koji je stolovao u Akvileji, dakle to je blizu današnje slovensko taljanske granice, rekli bismo. Od tamo su također dolazili misionari. Dakle, Hrvatska crkva je bila organizacijski vezana uz zapadnu crkvu, to je naravno bilo presudno onda i za povezivanje Hrvata sa zapadnim kršćanstvom, ali ujedno je bila otvorena i utjecajima istoka, istočne crkve, rekli smo već glagoljica, slavenska liturgija koja zapravo postojala je jedino ovdje u zapadnom svijetu i bili su i neki običaji u crkvi koji su očito potjecali sa istoka. Naime, u 11. stoljeću pape pokušavaju provesti niz crkvenih reformi i iz njih saznajemo recimo da su svećenici u Dalmaciji nosili brade, da su se ženili, dakle to su sve bili neki običaji koji su postojali u istoku istočnoj crkvi, ali nisu bili dozvoljeni u zapadnoj. Pa je onda trebalo proći neko vrijeme dok se ti istočni običaji nisu iskorijenili. Ujutro 25. travnja 799. godine Papa Lav III. izašao je s pratnjom iz Lateranske palače kako bi služio godišnju veliku litaniju u kojoj se molilo Boga za dobar urod novih usjeva. Velika litanija je zapravo bila kršćanski oblik robigalija, stare rimske vjerske svečanosti u kojoj se boga Robigusa molilo da zaštiti žitarica od bolesti. Velika litanija slijedila je put kojim se išlo u svečanosti Robigalija. Počelo bi se u Lučini, gdje je sada bila crkva San Lorenza i završavalo se u crkvi Svetog Petra. Kad se Lav III približio mjestu na kojemu je trebala početi velika litanija, napala ga je skupina ljudi koji su ga pokušali oslijepiti i ocići mu jezik papa koji bi bio slijep i bez jezika ne bi mogao biti papa. Roger Collins u knjizi Čuvari ključeva neba povijest papinstva piše. Ne znamo za razloge i za tog prvog pokušaja da se papu nasilno ukloni, ali znamo da su najmanje dva člana lavove pratnje bila u njega uključena. Vjerojatno je da su napadači samo pokušavali unakaziti papu kako bi ga učinili nesposobnim za obnašanje vlasti. Utamničili su ga u samostanu, ali ga nisu pokušali zamijeniti nekim drugim. To je omogućilo lavovim podržavateljima da ga oslobode i odvedu u Svetog Petra. Otamo je pobjegao u Spoleto. Njegovi napadači nisu ga uspjeli oslijepiti. To je omogućilo lavovim saveznicima da tvrde da je on oslijepljen, ali je čudesno izliječen. Lav je uspio pobjeći protivnicima, ali nije bio dovoljno jak da ponovno uspostavi svoju vlast. Krajem ljeta 799. on je s pratnjom krenuo prema Karlu Velikom, koji je s vojskom ratovao u Saskoj i imao dvor u Paderbornu. I prije su franačke vođe pomagale papama. Lav se nadao takvoj pomoći. Lavovi protivnici saznali su za te namjere i poslali su Karlu pisma u kojima su optuživali Lava. Karlo Veliki odlučio je vratiti Lava na vlast, ali je dao istražiti optužbe protiv njega. Jedan od najvažnijih Karlovih savjetnika, Alcuin, dobio je pismo od prijatelja Arna, inače nadbiskupa Salzburga, u kojemu su pobrojane optužbe protiv lava. Alcuin je bio tako šokiran optužbama da je pismo spalio, ali je u jednom drugom pismu spomenuo da je lav optužen za preljub i krivokletstvo. Kako bilo, Lav se uz pomoć franačke vojne moći vratio u Rim i zasio u svetu stolicu. Karlo je svoju nagradu dobio na Božić 800. godine. Tada ga je Lav III. okronio za cara Rimljana. John Julius Norvić u knjizi Apsolutni monarsi, povijest papinstva, piše. Povjesničari su dugo raspravljali je li carsko krunjenje zajednički planirano od Lava ili Karla, ili je, kao što se tada činilo, Karlo iznenađen tim činom. Njegov prvi biograf, Einhard, citira Karla dok tvrdi da on ne bi stupio nogom u baziliku da je imao pojma o papinim namjerama. Istina, on nikad nije pokazivao ni najmanji interes za traženje carskog statusa i do kraja života nastavio se oslovljavati kao Rex Francorum et Langobardorum. Niti je jasno je želio biti dužan papi. S druge strane, jednom kada je Lav pomislio na krunjenje, je li stvarno zamislivo da on o tome ne bi unaprijed rekao Karlu? Što se tiče Karla, ne bi li prednosti carske titule bile veće od njezinih nedostataka? Prisiljeni smo na zaključak da su papa i car već otprije razgovarali o toj ideji, vjerojatno u Paderbornu. Krujenje Karla za cara Rimljana pokazalo je koliko je Franačka pod njim ojačala. Na zapadu se ponovno pojavio vladar koji imao dovoljno moći i utjecaja da se da okruniti za cara. Od 476. kada su Goti prisilili cara zapadnog rimskog carstva Romula Augustula da odstupi s prijestolja, nije tako moćne osobe na zapadu bilo. Ta moćna franačka država odigrala je ključnu ulogu u ranoj hrvatskoj povijesti mi možemo uglavnom zamisliti, jer ponovno nema dovoljno argumenata, možemo zamisliti situaciju krajem 8. stoljeća gdje postoje te neke skupine, mali teritoriji pod zapovjedništvom nekakvoga vođe, po cijelom području kasnije Hrvatske, dakle ne postoji neka središnja vlast, postoji ta neka anarhična situacija, rekli bismo onda dolaze Franci, Franci žele organizirati vlast. I oblikuju taj teritorij, Dalmaciji ili Burnije, tako se naziva u e, franačkim analima, i postavljaju jednoga kneza kojeg su odabrali očito među tim lokalnim vođama, nekoga koji je u tom bizansko-franačkom sukobu bio na njihovoj strani, Prvi takav za kojega znamo je bio Borna i Borna je dakle instaliran uz pomoć Franaka. On e, nosi titulu Dux Dalmacija ili Burnije, dakle e, vojvoda, tako to najčešće prevodimo, ili knez e, Dalmacije ili Burnije, znači jednoga teritorija, a ne jednoga naroda. On međutim u franačkim analima nosi titulu Dux Guduscanorum, dakle on je ujedno i knez nekih Guduskana, ne znamo sasvim točno tko su oni bili, postoje dvije pretpostavke, ili gačani u lici, ili su bili stanovnici uz riječicu Guduću, dakle zapravo u, sa središtem u Bribiru u Ravnim Kotarima i on je prvi koji ima tu vlast. Trpimir, očito, ako ne već i prije njega Mislav, kao jedan od onih koji je sebe nazivao Hrvatom, dakle koji je pripadao toj grupaciji Hrvatskoj, preuzima vlast da li nasilno, mirno, ne znamo. I od tog trenutka, dakle, ta provincija Kneževina Dalmacija ili Burnija zapravo postaje Kneževina Hrvatska. Godine 719. Karlo Martel pobjedio u građanskom ratu Ragenfrida, majordomane Austrije i sam je zagospodario franačkim zemljama. Nominalno je vlast imao kralj Hilperik II, ali pravo je vlast imao majordom Karlo. Sljedeće godine on je obnovio franački običaj redovitih ljetnih pohoda. Između te 720. godine i 804. u vrijeme vladanja Karla Martela, Pipina Malog i Karla Velikog bilo je vjerojatno samo osam godina kada franačka vojska nije išla na ratni pohod. Nekih godina bila su i tri ratna pohoda na godinu. Kako su ti pohodi izgledali opisuje Timothy Reuter u knjizi Srednjovjekovno ratovanje u poglavlju Karolinško i Osmansko ratovanje. Karolinzi su mogli kretati na pohodu bilo koje doba godine, ali preferirali su razdoblje od kolovoza do listopada, nakon nove žetve i prije dolaska zime. Pohod je počinjao okupljanjem masovnih snaga, koje su za najvažnije pohode mogle biti i podijeljene, vjerojatno i zbog poteškoća u hranjenju velikog broja ljudi, kao i zbog strateških potreba. Te su snage bile razvijane sporo i temeljito na kratkim pohodima, čiji je glavni cilj prije bio uništavanje protivnikovih uporišta i ekonomskih resursa, nego uništenje protivnika u bici. Takve su vojske mogle biti ranjive na gerilske napade, na primjer poput onoga kod Ronsevoa 778. gdje je franačka zaštitnica uništena u zasidi Baska ili na loše vrijeme te na bolesti među konjima i stokom koje su trebali za transport. Također su bile i neelastične, sa suparnicima koji su se mogli brže kretati kao Saraceni ili Mađari ili su se kretali po težem terenu kao Vikenzi, teško bi izlazili na kraj. Franačka vojska možda je bila spora, ali je bila strašan neprijatelj. Franci su imali i nadmoćnu vojnu tehnologiju. Njihovi su ratnici bili svi u željezu. Imali su duge željezne mačeve, vojne sjekire, kacige i kožne jakne na kojima je bio željezni oklop. U 9. stoljeću vjerojatnije je da su to bile željezne pločice, a ne pleteni oklop od željeza. Upravo su franački mačevi jedno od najvažnijih arheoloških nalaza koji se datiraju u 9. stoljeću. Prema tome, Franci su tu sasvim sigurno imali odlučujuću ulogu, a ovi mačevi koje ste spomenuli, doista oni se u jako velikom broju nalaze u grobovima, jako velikom broju, opet je to relativno, <laughs> ali dakle ne radi se o stotinama, radi se o desecima e, mačeva koji su nađeni u grobovima na području te kneževine Hrvatske, najviše izvan Franačkoga kraljevstva osim u Skandinaviji. Ti mačevi su najvjerojatnije bili doista nekakav ceremonijalni poklon tim ratničkim vođama, Jesu li oni korišteni u borbama, ne znamo, možemo pretpostaviti da da, ali svakako su bili dio načina na koji su ti vođe sami sebe identificirali. Tu je bilo i nekih drugih elemenata, recimo ostruge, pozlačene ostruge. Imamo jako lijepi slučaj korištenja e, gorskog kristala, privjeska od gorskog kristala. Imali smo to u biskupiji kod Knina, u najpoznatijem vjerojatno vladarskom grobu na području Hrvatske. I prije nekoliko godina isto tako opremljen knez sa tim e, privjeskom od gorskog kristala i ostrugama je nađen kod e, Bojne na lokalitetu Brekinja Kosa, dakle jugoistočno od Siska otprilike, na granici sa Bosnom i Hercegovinom i to pokazuje dakle da je postojala ta neka elita koja se identificirala na isti način. Možemo li njih sve proglasiti Hrvatima? Ja bih rekao da da, da su to doista svi ti koji su sebe identificirali kao Hrvate, pa onda i temeljem toga možemo govoriti nešto i o opsegu te hrvatske kneževine u 9. stoljeću. Prvi sukob s Francima, zabilježen u izvorima za hrvatsku povijest i sačuvan do danas, nalazi se u franačkim analima. U njima se govori o smrti Margrofa Eriha. Iste godine pleme Avara otpalo od vjernosti koju je obećalo. A Eriha, vojvodu Furlanskog, pošto je uspješno vodio rat, ubili su i zasjede građani nedaleko od Liburnijskog grada Trsata, a Mark Grof Gerold, prefekt Bavarski, pao je zametnuši rat sa Varima. Te su borbe možda bile dio franačkih pokušaja da se obuzda avarska pobuna koja je izbila 799. godine. Bitka kod Trsata možda je obuhvatila i bizansku vojsku, jer je utvrda kod tog grada možda imala bizansku posadu. Do godine 802. Franci su uredili vlast na području između rijeke Ens, desne pritoke Dunava, koja u tu rijeku utječe jugoistočno od Linca, do utoka Drave u Dunavu. Na tom području, Karantanije i Gornje Panonije, već su se stoljećima vodile borbe i one su vjerojatno znatno prorijedile stanovništvo. U tom će području brzo nakon osvajanja Franci ponovno voditi velike borbe kako bi ugušili još jednu pobunu što se tiče naseljavanja ili naseljenosti tog prostora, možda bismo i tu trebali biti e, jednako tako oprezni kao i u tumačenju toga što se događalo u Dalmaciji i tamo su povjesničari zamišljali da gotovo nije bilo nikoga, pa su onda došli Slaveni tako mi i dan danas još uvijek uglavnom zamišljamo da na tom području Savsko-Dravskoga međuriječja gotovo nije bilo nikoga, ali to naravno nije moguće. Ljudevit je vladao područjem koji se naziva Donja Panonija. Mi dan danas još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći što bi to trebalo biti, jer Donja Panonija u doba Rima je bila nešto drugo. Očigledno, pošto znamo da je njegovo sjedište bilo u Sisku, dakle taj dio je bio u njegovoj vlasti. Kako daleko se on protezao na istok, teško je reći. Njemu su se pridružili u ustanku protiv Franaka Timočani, dakle oni koji su živjeli uz rijeku Timok. Jesu li oni u vrijeme ustanka i dalje bili uz rijeku Timok ili su se preselili pa su samo nosili i dalje to ime ne znamo, ali nekako bih bio sklon vjerovati da je njegova vlast se protezala i na Srijem, vjerojatno, ne samo na ovaj e, dio Savsko-Dravskog međurječa koji danas nazivamo Središnjom Hrvatskom, ali zapravo je to u srednjem vijeku Slavonija je li ta njegova vlast išla južnije, sve možda do kapele koja je bila tradicionalna granica Hrvatske i Slavonije kasnije u srednjem vijeku, sve je to vrlo teško reći. Pošto se on sukobio sa Bornom na rijeci Kupi, onda je možda Kupa recimo bila ta granica. No, e, ono što je na Ljudevitu zanimljivo, on je e, bio nezadovoljan, bio je podložan Francima, međutim je bio nezadovoljan furlanskim Mark Grofom, pod čiju vlast je izravno potpadao. Žalio se pred carem e, na postupke tog Mark Grofa Kadaloha, međutim nije naišao na razumijevanje i podigao je ustanak protiv Franaka. Godine 818. Ljudevit Posavski, kojeg franački izvori nazivaju knezom Donje Panonije, pokrenuo je pobunu protiv franačke vlasti. Prva vojska koja je upućena iz Italije u Panoniju kako bi ugušila pobunu vratila se, kako to piše u izvoru, neobavljena posla. Sljedeće 819. Ljudevica osjetio dovoljno moćnim da Ludoviku, koji od oca Karla, koji umro 814. naslijedio titulu cara Rimljana, pošalje izaslanstvo koje ne samo da je predlagalo sklapanje mira, već i postavljalo uvjete. I druge vojske koje su Franci poslali nisu ispunile zadatak. Na jednom se pohudu Margorov Furlanske marke Kadolah razbolio od groznice i umro. Kadolahov nasljednik Balderih također je doživio poraz, a Ljudevice su i zbornom, dalmatinskim knezom. Godine 820. Franačko carstvo opremilo je novi pohod protiv Ljudevita. U izvorima se opremanje i slanje vojske ovako opisuje. Čim je po izmaku zime trava mogla pružiti krmu stoci, te tri vojske budu poslane protiv Ljudevita. Jedna od njih je ušla iz Italije preko Noričkih Alpa, druga preko pokrajine Karantanije, a treća preko Bavarske i Gornje Panonije. Dvije vojske, desna i lijeva, ušle su kasnije, jer je jednu zadržavao prijelaz preko Alpa i otpor neprijateljske vojske, a drugo je bila smetnja dug put i rijeka Drava koju je trebalo prijeći. Srednju pak vojsku koja je ulazila kroz Karantaniju, iako je na tri mjesta pružen otpor, posluži bolja sreća. Tri je puta pobjedila neprijatelja, prešla dravu te brže stigla na određena mjesta. Protiv toga Ljudevit nije poduzeo ništa, nego se sa svojima samo držao u utvrđenom gradu. Ljudevit je odolijevao franačkim napadima sve do 822. kada je morao pobići iz Siska pred franačkom vojskom koju je vodio Balderih. Kako to piše kroničar Einhard, Ljudevit je pobjegao Srbima koji drže veliki dio Dalmacije. Ljudevit je skončao 823. kada ga je Ljudemisl, ujak kneza Borne, kod kojeg se sklonio, dao pogubiti. I taj ustanak je trajao nekoliko godina. Franci su morali poslati deset vojska da ga na kraju natjeraju da se povuče, da pobjegne e, iz svoje kneževine. Dakle, kada bi taj kraj bio pust i nenaseljen, onda sigurno ne bi, trebalo, ne bi trebao takav napor od strane Franaka. Očigledno je ipak taj kraj bio puno naseljeniji nego se to nama možda danas e, čini. Sigurno će buduća arheološka istraživanja to e, dodatno potvrditi. U historiografiji Hrvatskoj se tradicionalno u 19. stoljeću se govorilo o dalmatinskoj Hrvatskoj i o panonskoj Hrvatskoj. Ljudevit je smatran knezom panonske Hrvatske, međutim to u izvorima nema nikakvih potvrda. To je jednostavno bila jedna slavenska kneževina u kojoj očito ti Slaveni nisu izgradili nikakav posebni identitet jer se Ljudevit ne naziva knezom nekakvog naroda, kao što se recimo Borna nazivao knezom Gudućana ili Trpimir knezom Hrvata. Dakle, tu se doista radilo vjerojatno o jednoj anarhoidnoj skupini e, raznih Slavena, a možda i ostataka još uvijek romanskog stanovništva, pa možda čak i germanskih e, skupina koje su nekada živjele na tom prostoru i jednostavno nije očito bilo vremena ni mogućnosti, niti je ta središnja vlast Ljudeviteva bila dovoljno jaka da izgradi neki posebni identitet. Zapravo je zanimljivo zanimljivo da kroz cijeli srednji vijek na tom području Slavonije se ne razvija neki posebni etnički identitet, nego se zadržava taj opći slavenski identitet. Tek zapravo sa 16. stoljećem, sa pomicanjem Hrvata sa juga pred navalom Osmanlija, se hrvatski identitet prenosi i na te krajeve i postupno se taj teritorij kroatizira. Istočno carstvo Bizant nije bilo samo uzbunjeno franačkim prodiranjem u Italiju na sjever Jadrana i izbijanjem na Dunav. I to bi bilo dovoljno da izazove reakciju, ali još i više istočno carstvo uznemireno krunjenjem Karla Velikog za cara Rimljana. John Julius Norwich opisuje zašto. Reakciju u Carigradu na vijesti o Karlovom krunjenju lako je zamisliti – Svakom mislećem Grku to je bio čin ne samo zapanjujuće arogancije, već i svetogrđa. Bizansko carstvo sagrađeno je na dvostrukim temeljima. Jedan je temelj rimska moć, drugi kršćanska vjera. To je dvoje ujedinjeno u osobi Konstantina Velikog, rimskog cara i jednakog apostolima. I taj se mistični savez nastavio kroz sve njegove zakonite nasljednike. Iz toga je slijedilo, kao što može postojati samo jedan bog na nebu, tako može biti samo jedan vrhovni vladar na zemlji, svi ostali pretendenti na takvu titulu bili su varalice i bogohulitelji. Jedan od razloga zašto se Karlo odlučio na krunjenje carskom krunom bila je činjenica da je na prijestolju u Carigradu bila Irena. Do tada su istočnim carstvom vladale žene, ali kao regentice u ime maloljetnog ili nesposobnog cara. Irena je od za 797. kada je oslijepila svog sina, cara Konstantina VI, vladala carstvom kao samovladarica. To baš i nije bilo uobičajeno. Ona se u pismima potpisivala muškom titulom, kako bi prikrila to stanje. Karlo je nakon krunjenja u Carigrad poslao izaslanstvo koje je Ireni ponudilo brak s Karlom, kako bi se, kako je to rečeno, ponovno ujedinili istok i zapad. To je bilo previše za bizansku elitu i oni su 31. listopada 802. svrgnuli Irenu s prijestolja i prognali je na otok Lesbos, gdje je i brzo umrla. Za cara je odabran Nikefor, Irenin logotet genika ili ministar financija. U jednoj od reformi koja je trebala obnoviti carstvo, Nikefor je pokrenuo rat s Franačkim carstvom. Bizanska flota vratila je pod vlast dalmatinske gradove zaleđe ostalo izvan bizanske kontrole, govori profesor dr. Neven Budak, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U nekom smislu možemo ih gledati kao otoke ako promatramo kroz e, strogo političke odnose. Dakle, ti gradovi su imali svoje vlastite upravitelje, bili su povezani sa Bizanskim carstvom, do koje mjere je efektivna vlast tog carstva postojala u tim gradovima, to je drugo pitanje, ali oni su sami sebe dakle smatrali Rimljanima i imali su taj identitet pripadnosti e, carstvu. Naravno, one druge u zaleđu su smatrali nečim drugim. Međutim, e, vidi se već iz Trpimirove darovnice da su kontakti između Hrvatskog kneza i Splitskog nadbiskupa bili vrlo bliski. Trpimir naziva nadbiskupa Petra svojim kumom, vjerojatno je bio kum njegovom sinu pri krštenju, a možda je bio i kum samom Trpimiru pri krštenju, to je također moguće. E, I kasnije možemo pratiti, zapravo već od same Trpimirove darovnice, ali onda kasnije, kako hrvatski vladari izgrađuju svoje veze sa dalmatinskim gradovima kroz donacije i oni doniraju samostanima u gradovima posjede na hrvatskom teritoriju a osim toga moramo reći ipak se čini vrlo vjerojatnim da su hrvatski vladari kroz jedno duže razdoblje zastupali bizansku vlast u tim gradovima. Dakle, oni su nastupali kao nominalni bizanski upravitelji Dalmacije. To je, možemo to zapravo pratiti kroz cijelo deseto stoljeće, sve do one poznate ekspedicije mletačkog dužda Petra II. Orseola, kada je on zamijenio vlast hrvatskog vladara svojom vlasti u dalmatinskim gradovima, pa je on postao predstavnik Bizanta. Međutim, u 11. stoljeću se situacija ponovno okreće u drugom e, smjeru, sve do Petra Krešimira, koji čak niti ne nastupa kao predstavnik bizanske vlasti, nego doista kao hrvatski kralj koji vlada tim gradovima i tada su ta dva dijela kraljevstva doista jako integrirana. To se nastavlja i za Zvonimira, zapravo čak i za Kolomana kao prvog ugarskog, ugarsko-hrvatskog e, kralja, a onda polako, pošto e, ugarski vladari nemaju baš previše interesa, a možda nemaju niti dovoljno resursa da bi kontrolirali dalmatinske gradove, dolazi ponovno do tog odvajanja, gradovi se neki puta više vežu uz Veneciju, Venecija sve češće njima upravlja, a to je jedna druga priča. U 9. stoljeću jedan vladar nazvaće se Vojvodom ili knezom Hrvata. U dokumentu nazvanom Trpimirova darovnica pišu ove riječi. Zato ja, Trpimir, potpomognut milošću Božjom, knez Hrvata. Kako je došlo do toga da se jedan vladar, moćnik, nazvao tom titulom, o tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.